May mga bagay na kapag nilagyan ng list, may hatid na goodness para sa internet na kahit saan, wireless para sulit, bottomless, at para sa hindi nakakairitang amoy ng insecticide, merong odorless. Mad Advanced Odorless Multi-Insect Killer with advanced oil-based formulation for 100% knockdown of mosquitoes, flies, and cockroaches. Oh, di ba ang dali? Effortless. Advanced Odorless Multi-Insect Killer. No scent. Makes sense.